яку тримав з помітним побоюванням і промовив. Я не військовослужбовець, сер. Можу вас порадувати, кинув Сміт. Я теж не військовослужбовець. Він квапно підійшов до передавача і став вивчати хитросплетіння з'єднань, кнопки, перемикачі. Секунд двадцять він лише мовчки дивився на все те. Знаєте, як працює ця штука? спитав від дверей шафер. Краще ви нічого спитати не придумали? огризнувся Сміт. Але дуже скоро дізнаємось. Дізнаємось, правда ж? Він перемкнув апарат на ультракороткий діапазон і поставив на частоту. Бродсворд викликає денні боя промовив він у мікрофон. Бродсворд викликає денні боя. Ви чуєте мене? Ви чуєте мене? Ніхто не відгукнувся. Сміт змінив частоту і спробував знову. І ще раз. І ще шосту чи сьому спробу перервав звук пострілу. Сміт рвучко обернувся. Шафер випростався на весь зріст на підлозі біля дверей. З дула його автомата вився димок. Зараз гості, босе. Гості, промовив шафер, ніби вибачаючись. Знаєте, нікого не зачепив, але я присягаюсь, адреналіну у них у крові побільшало. Бродсворд викликає Дені Боя. Нетерпляче повторив ще раз Сміт. Бродсворд викликає Дені Боя. Ну, на Бога. Чому вони не відповідають? Вони бояться виткнутись за рогу, бо я їх одразу ж побачу, удоволено промовив шафер, зручно лежачи на підлозі. Ну, я тут протримаюсь до Різдва. Тож можете не квапитись. Бродсворт викликає Дені Боя. Бродсворт викликає Дені Боя. Цікаво, чи скоро вони додумаються вимкнути електроживлення. Денні Бой. Благальним голосом підпрягся шафер. Ради Бога, чому ви не відповідаєте? Денні бой? Чому ж ви не відповідаєте? Денні бой викликає Бродсворда. Голос приймача був такий чіткий, без жодних радіоперешкод, що здалося, ніби він прозвучав із сусідніх дверей. Дені бой викликає Бродфорда. Одна година, Дені бой. Урвав його Сміт. Одна година. Як зрозуміли прийом? Зрозумів. У вас вона є, Бродсворде? Голос без сумніву належав адміралові Роланду. Прийом нас вона не підкладив Сміт. У нас є все. Всі гріхи прощено. Матуся маки вирушає до вас. Вирушає негайно ж. Ляснув ще один постріл із шаферового автомата. Роландів голос із приймача запитав, що це було. Сміт не відповів. Підвівшись, він ступив три кроки назад і вистрілив. Обличчя його перекривилось від болю, бо віддачею вдарило по скалічних пальцях. Але ніхто більше не повинен був скористатися із цього чудового передавача. Сміт коротко позирнув на шафера. Обличчя в американці було спокійне і незворушне. Шафер, вочевидь, належав до тих, що підбадьорливих слів не потребують. Сміт швидко відійшов до вікна і лівою рукою підняв раму. Місяць майже сховався за темною хмарою. Долина потопала у пітьмі. Знов почав падати сніг. Однеча пронизувала до кісток. Крижаний вітер, що увірвався у кімнату, прилетів, здавалося із самого полюса. Сміт побачив, що вони